nova leggio accelos bicicladon en Berlino. La landa registaro de Berlino, nome la Senato, interconsentis cun la iniziatintoi de referendumo pri biciclado, kiel la per bicicla trafico en Berlino estu pli vastigata. Securai biciclai voioi, laulonge de ciui cefai stratoi, plida parcumeioi, cae la sendangerigo de dangerae strat crucigioi. Tio estas la ancrai punctoi de por biciclada legio, pri ciu interconsentis la senatanino Regine Günther cae la iniziatintoi de la referendumo pri biciclado. Estas nia celo atingi che ciui partoprenantoi en la trafico post dec iaroi secure venu de A al Bo diris la parolanto del referendumo Heinrich Strößenreuter. Por atingi tion, Berlino aligas alla proiecto Visio Null, quiu celas reducti al Null la nombron de mortontoi pro trafico. En la centro de la plibonigo de la porbicicla infrastructuro, dum la venontai iaroi, staros la construado de securai biciclai voioi la de ciui cef stratoi temos cetio tio, pridu metro in larga bicicla i voioi qui ancau construe estos separitai de la alia i vetur tracoi se tion permessos la concerna i la epoco de sur pentrado de stratoi do mal rapide finigias diras la cun iniziatinto vide al gis nun reservitae strioi por biciclantoi. En tri casoi el quar, por tiu celo, ne perdigios parcumeioi. Crome, la senato celas pli altigi la quoton de la per bicicla trafico en la tuta lando per lino al dudec procentoi, cae ene de la rapid fervoia ringo al tridec procentoi non tempe gi situas en la tuta urbego, ce circau dec quin procentoi. Nia celo estas instigi pli da homoi al biciclado, cae igi gin pli comforta, diras la senatano. Gis la iaro 2025, ec estu crome quindec mil parcumeioi por bicicloi, ce stazidomoi, de la en urbai fervoioi, cae aldonae quindec mil en por negoziae stratoi. Tamen la initiatintoi ne estas tute optimismae, che la planita rapidezze la rearrangio de la traficae fluoi vere povos esti tenata, cae ciula disponigata mono vere povos esti elspesata. La senato dum la venontae iaroi volas investi po 51 milionoin da euroi por la privastigo de la por bicicla La ancrai punctoi ancora uci somere farigios kerno de leg propono, quiu estu decidota de la landa parlamento ancora dum autuno. La legio pri biciclado estas parto de nova strategio pri moveblezzo de la lando. Secvu, al tiu legio, ai legioi, pri la per pieda trafico, cae pri la publica proxim distanza trafico, ciui fixos la trafic politicae celoin de la lando sur jura paso. Berlino est la unua federazia lando de Germanio, ciu volas effectivigi tian legion.